Ebu Hureyre, radi Allahu anh, prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Nikakva opravdanja kod Allaha neće imati onaj kojeg je Allah uzvišen i poživio 60 godina. To jest, neće moći kazati da sam još koju godinu živio, ja bih radio bolje, jer je život dug 60 godina, dovoljan za svako pokajanje. Hadis bilježi Imam Buhari. Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grije. O vjerovjesniče, Reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje ni zase. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. Allah prašta i samilostan. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere.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 Nakon onoga što smo iznijeli nema sumnje da je razgoličavanje jedan od najvećih grijeha i da je žena koja se razgoliti na ulici izložena Allahom te barake wa ta'ala prokledstvu ona je u istinu prokleta. A ako pogledamo u kuransko-hadijske tekstove, to jeste u šerijatske argumente, vidjet ćemo da prokletstvo ne zaslužuje osim nevjernik, kafir, murte, dotpadnik ili teški, teški griješnik, fađir i fasik. Kaže naš uzvišeni gospodar Tebarake wa ta'ala Inna alladine kefaru وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين a oni koji kufur i nevjerstvo u svoga gospodara Tebarake o Teala počine potom umru na tome kufru ne pokaju se i ne vrate se na istinu i na hak ulaike alejhim na'netu Allahi, wal melaiketi wal nasi jeđma'in takvima pripada Allahovo prokledstvo i prokletstvo njegovih meleka i svih ljudi. Prokleti da su. Znači prokletstvo pripada nevjernicima, mušricima, mnogobožcima. Pripada prokletstvo također i velikim griješnicima od muslimana. Kaže naš poslanik sallallahu alaihi wasallame u hadisu koga je zabilježio ima muslim i Ahmed od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao la'ana Allahu akile riba wa mukilehu wa shahidehi wa katibehu wa akile temenihi poslanik sallallahu wa sallam kaže da je ovdje Allah tebareke barake wa ta'ala prokleo onoga ko jede kamatu i onoga komu pomaže da dođe do te kamate bilo kojim putem i svjedoke koji svjedoče koji potpisuju prokleo je to Allah Đeršanu. Pa je biti nekome jamac i žirant u banci gdje se uzma, uzima kredit na kamatu, onaj koji to potpiše, on je proklet kod Allaha. On je proklet. Dok si to potpisao, odmah si kod Allaha proklet iz toga momenta. A braćo, znate šta je prokletstvo? Šta znači prokletstvo? Prokletstvo znači da te Allah vječno udalji od tvoje milosti. To znači da te vječno ostavi u džehennemu. To znači prokletstvo u čarijetu. Kad se zato nije dozvoljeno proklinjati nikoga, kazati mu proklet jednu, da se jedna osoba prokune pona osob, čak i od nevjernika. Neki učenjaci smatraju čak i od nevjernika da nije dozvoljeno, jer mi ne znamo da li će ta osoba primiti islam pa će jednoga dana biti musliman, osim ako je došlo u Kur'anu i u sunnetu da je ta osoba prokleta. Prokletstvo se znači odnosi na osobu u ome slučaju koja pomogne to, koja potpiše kao jamac, kao žiran, koja piše i onaj ko jede a, nešto od kamate. Sve je to uzvišeni Allah te barake o teala prokleo. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u predaj Ibnu Omara koji je zabilježio imam Ebu Dawud, imam Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca La'na Allahul hamr وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتسرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها prokleo je Allah Želešanuhu vino. Vino je prokleto i alkohol, to je prokleto kod Allaha te barake o teala. I onaj koga pije, proklet je. I onaj koga toči, koga donosi i on je proklet. I koga prodaje i kome se prodaje. I ona i koga cijedi i kome se cijedi. I ona i koga koji ga nosi i, koji ga, i kome se nosi. I ona i ko jede nešto od alkohola. Da je zaradio nešto od alkohola pa to jede i takav je proklet. Znači čovjek koji pije i koji donosi nema razlike. Oni su isti u grijehu. jedan i drugi. Pa čovjek koji bi prevozio alkohol, on je isti kao i onaj koji ga pije. Isto je u grijehu. Njih dvojica su u grijehu i oba dvojica su prokleti kod Allaha te barake o teana. Vidimo znači da se prokletstvo odnosi na nevjernike ili na velike griješnike, fasike i fađire. Ovdje je Allah te barake o teala prokleo vino jer je ono majka svih zala kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ummul habaih majka zla, svih zala, sva zla koja nastaju ili većina tih stvari koje nastaju među društvom i među jednim narodom nastaju kao povod konzumiranja alkohola. Sjetite se one priče koju je zabilježio Imam Ahmed u svome musnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kada se onom Izraeličanu ponudilo da li će učiniti nemoral ili će ubiti onoga dječaka ili će popiti alkohola. Pa je kazao, subhanallah, ako učinim nemoral, to je veliki grije. A ako ubijem dijete, to je još veći grije. Pa je odabrao treće. Pa je popio alkohol. Kaže, to je najmanji grije, to je između mene i moga gospodara i to će mi moj gospodar oprostiti. Pa je popio alkohol. Pa kada je popio alkohol, nakon toga je učinio nemoral i ubio to dijete. Da nije popio taj alkohol, ne bi tako nešto učinio. Znači vidimo da je alkohol taj koji vodi ljude u propast. I zato uzvišeni Allah te barak i otala proklinje sve skupine ljudi koji su vezani za, za, za alkohol. Od njenog od, od cijanja onih vočki od kojih se cijedi alkohol, ako se te vočke posijane tim nijetom i zasađene, sve do samog cijeđenja i pijenja. Sve to uzvišeni Allah te barake wa ta'ala proklinje. Ništa nije dozvoljeno raditi vezano. Čak nije dozvoljeno čovjeku da pravi boce za alkohol. Ni čepove, ni naljepnice, bilo šta. Gdje će biti alkohol, nije mu dozvan da to radi. Jer to je potpomaganje u grijehu i neprijateljstvu. A to je uzvišeni Allah te barak je oteala strogo zabranio. Bile živno je višejbe i Ibnu Mađe, imam Buharija u svojoj povijesti, znači nije u svome sahihu, nego u svojoj povijesti, Tarihul Kebir, kako se zove to djelo, od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao mudminu hamrin ke abidi vatan. Ona je, kaže, ko kronično pije alkohol, on je kao onaj koji obožava kipa. Ko kronično pije alkohol, ne može se odvojiti od alkohola, taj je kao onaj koji obožava kipa. Međutim, lancu prenoslaca ove predaje govorio imam Buharija, imam El Busiri i imam El Askalani. Ovdje možemo slobodno kazati, shodno onome što smo govorili u prethodnim predavanjima, da je žena koja iziđe na ulicu da je prokleta jer ona ruši i uništava muslimansku zajednicu. Uništava je svojom, znači, nemoralnom nošnjom koja izaziva i budi strasti u muslimanskoj omladini i time kvari jedno društvo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je uzimao prisegu od sahabiki, od njih je tražio da se klone razgolićavanja. Kaže Umeije bintu Rukajja, Došla sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa mu kazala: "O Allahov poslanice, želim da ti dam prisegu." Pa je kazao: "Daj mi prisegu." Ala an la tushriki billahi shay'a wa la tasriqi wa la ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki wa la tatabarraji tabarruj al jahiliyyati al-ula. Ovu predaju zabilježio imam Tabarani u Musadu Musnadu Ešamijin kaže ovoj predaj poslanik sallallahu alaihi wasallame ovoj ženi daj mi prisegu da nećeš nikoga Allahu te barake o tala ravnim smatrati i da nećeš krasti i da nećeš svome mužu tuđe dijete podmetnuti da nećeš nemoral počiniti pa to dijete svome mužu podmetnuti da on smatra da je to njegovo dijete i da se nećeš razgoličavati kao što su se razgoličavale žene u pagansko doba Pa vidimo ovdje da je poslanik sallallahu alaihi wasallam započeo ovu prisegu riječima da nećeš činiti Allahu dželešanuhu širk i da mu nećeš druga pripisati, a završio je tu prisegu čime? Da se nećeš razgoličavati kao što su to paganke činile. Što ukazuje neminovno, kada Allah dželešanu u istom kontekstu spomnje širk i razgoličavanje, to neminovno ukazuje na veličinu ovoga grijeha. Kaže šehol islam ibn Abdul Ber u svome dijelu Temhid Etemhid, to je jedno veliko fiksko hadijsko dijelo malikijskog mezheba, štampano danas u 26 tomova. Kaže u njemu, Eđma ehlul ilmi ala enne tebarruđe min mubiqati dhunub ومن يستحل تبرج يخرج من دين الله لأنه أمر معلوم في الدين بالضرورة kaže složni su islamski učenjaci da je razgoličavanje jedan od najvećih grijeha. Ako o ohalali i kaže da je dozvoljeno da se žena razgoliti, kaže taj izlazi iz Allahove vjere. Taj je murted i nevjernik otpadnik. Takav se ubija. Jer je to poznata stvar u vjeri koja se mora znati, za koju niko nema opravdanja. Kao što čovjek mora znati da je namaz vađiv i farz, tako mora znati da mu je farz da se njegova žena mora i majka i sestra da se trebaju, da se trebaju pokriti. Zar uzvišen je Allah te barake o teala nije rekao Ja, ejuhan nebi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika da spuste svoju odjeću niza sebe. Tako će se najlakše prepoznavati pa neće napastovane biti. Znači, naređuje Allah te barake o da se žene vjernice da se da se zastore i da se pokriju sa svojom odjećom. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن I reci o Muhammeda sallallahu alaihi wasallame reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja i neka od svojih ukrasa ne pokazuju osim ono što se pokazalo, što je spoljašnje. Oli obribne bi humuri hinne ala džujubihin. I neka sa svojim himarima neka pokriju svoja gornja dijela grudi koje su imale u pagansko doba običaj da otkrivaju. Ovdje je spomenuto voli obribne bi humurihin. Humur je množina od riječi himar. Mi kažemo himar. A himar je u arapskom jeziku magare. Trebamo kazati himar. Himar je u arapskom jeziku pokrivač glave. Pokrivač glave. Nije pokrivač lica. Nije pokrivač lica jer hamer znači nešto pokriti. Zato je Hamr dobio naziv Hamri je alkohol, zato što alkohol pokriva pamet ljudsku. Pa ostane čovjek bez pameti kad je pokrije. E tako ovdje Hamer. Na primjer, kada kaže žena Hamer tu vođhi, pokrila sam svoje lice. Ali to je glagol. Ali Himer u terminologiji ovdje znači pokrivač glave. Pokrivač glave. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u predaju koji bilježi imam muslim da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao la yaqbalu Allahu salate ha'idin illa bi khimar ne prima Allah dželešanu namaz punoljetne žene osim sa khimarom. osim sa khimarom. a zna se da žena u namazu ne pokriva lice već pokriva svoju glavu već pokriva samo svoju glavu tako da žena treba pokriti znači u namazu svoju glavu a ne treba pokriti svoje lice po konsenzusu islamskih učenjaka osim ako je gledaju osim ako je gledaju ljudi pa je ovdje ovdje je znači himar to je pokrivač glave a pokrivač lica zove se nikab to je nikab kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Buharija imam Tirmizi je Budavod i drugi od Ibn Omara la al muhrimatu wala al qafazaini žena koja je u ihramu neće oblačiti nikab, neće znači stavljati nikab na svoje lice, wala telbesul kafazeni, niti će stavljati rukavice na svoje ruke. To žena koja je u ihramu nije dozvoljeno da to oblači. Znači ovdje vidimo da je nikab pokrivač za lice, a da je himar, da je to pokrivač za, za glavu. Draga moja braćo, razgoličavanje ima veoma ružne posljedice po muslimansko, po muslimansko društvo. Zato Allah te barake o tala jeste spriječio i zatvorio sve puteve koji vode ka razgoličavanju i ka tome da ljudi gledaju u žene. Pogledajte samo uzvišenog Allaha te barake o tala kada kaže وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ A kada od njih nešto tražite, vi to tražite iza zastora. To je čišće i bolje za vaša i za njihova srca. Kada tražite nešto od njih, od žena, tražite to iza zastora. To je čišće za oba dvije strane. Znate li kome se uzvišeni Allah te bareke od tala obraća ome ajetu? I kome govori? Govori o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem najboljim ljudima koji su kročili zemaljskom kuglom nakon vjerovjesnika i poslanika njima, a s druge strane govori ženama poslanika da je Allah Žešanu zadovoljen sa njima svima, njima se obraća. Da ashabi kada nešto traže od žena poslanika, njihovih majki, neka to traže iza zastora. Neka to traže odakle, iza zastora. Pa šta mislite onda o generacijama koje dolaze nakon poslanika sa osrem? I o ženama koje nisu njihove majke? Kakav je tu propis? Poslanik sallallahu sallam, i njegove žene su majke vjernika. Nije dozvoljeno čovjeku doženi ni jedno njegovih žena. Majka. No međutim, čovjek, ashab kada nešto traži od svoje majke, traži to i za zastora. Pa zar će se i nakon toga ostaviti mjesta sumnji? I zar će muslimanka sumnjati u to da treba da se zastire, da se zastire od, od ljudi? Bileži ima Mahmed i sabirači sunena i ima medarimi od Ukbeta ibn Amira il Džuhenija da je kazao zavjetovala se moja sestra da će obaviti hađ pješice bosa i bez pokrivača na glavi ići će onako otkrivena pa kada je to čuo poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao je inna Allahe la jasnau bi šiqai uhtike še'a muruha fel tahtemir oli terkeb voli tesum celatete ejam. Kaže poslanik Salasalem, Allah Đelešanu nema nikakve potrebe niti koristi da ona sama sebe muči i da sama sebi nepravdu čini. Naredite joj i kaže da stavi pokrivač na svoju glavu i da uzjaše na devu, da ne ide pješice i neka kaže posti tri dana. Neka se znači iskupi taj svoj zavjet koji je neispravan. Nije se ispravno tako zavjetovati. Allah te barake wa ta'ala ne traži od ljudi da sami sebe muče. Kaže Imam al-Hattabi u svome dijelu Me'alim u sunan u komentaru ovoga hadisa, kaže naredio je poslanik sallallahu alaihi wasallam da se ona pokrije jer je kaže da zgoličavanje je jedan od najvećih grijeha koji postoji na zemlji koji žena može da učini. Kako može ići na hađ obavljati najvrijedniji ibadet i ići u isto vrijeme u najgorem izgledu bez hijaba šerijatskog pa je poslanik sa oselem naredio ovdje da ona obuče ponovo, znači da obuče ponovo hijab. Žena kada skine svoju šerijatsku nošnju mimo kuće svoga muža, misli se na ulici, takva je izazvala Allahovu ljutnju i Allahovu sržbu protiv sebe. I zato možemo vidjeti u praksi prvih generacija od žena koje su pazile na sebe i na svoja stidna mjesta i na svoje jeli, stidne dijelove tijela koje moraju pokriti pred muškarcima bilježe Buharija i Muslim od Ata ibn Abi Rabaha kaže rekao mi je ibn Abbas jednog dana hoćeš li kaže da ti pokažem ženu koja je stanovnik dženeta dženetliku ženu koja će boraviti u dženetu kaže hoću o ashabu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa mu je pokazao jednu ženu crnkinju koja je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme padala imala je onu padavicu ili epilepsiju koja se zove u arapskom jeziku sara. E sara u arapskom jeziku znači padavica epilepsija. Pa je imala tu padavicu, pa kada bi padala onda bi se otkrivala, otkrila bi nešto od svoga tijela, pa bi se vidjelo. Pa je došla poslaniku sallallahu alaihi wasallam jednoga dana i kazala mu, o Allaho poslaniće, kaže, ja padam. Ja padam, a u drugoj predaji, innel habite yusri'uni kaže u istinu taj pokvarenjak i taj gad kaže obara me, to jeste šeitan misli na šeitana kaže pa moli Allaha Đelešanu da me izliječi pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ako hoćeš molit ću Allaha kaže pa će te izliječiti a ako hoćeš kaže strpi se imat ćeš džennet ako hoćeš strpi se imat ćeš džennet pa je kazala svakako Allahov poslaniče strpit ću se radi dženneta no međutim kaže moli Allaha kaže da se ne otkrivam ja ću se strpiti da padam To mogu podnijeti, zato imam ženet. Ali se ne mogu čak ni zbog ženeta strpiti da se moje tijelo otkriva. Pa je poslanik sa osanem dovio i molio Allaha Đalšanu, pa je padala, ali se nije otkrivala. Nije se ništa pokazivalo od njenog, od njenog tijela. Pogledajte, draga moja braćo, u jednu jako zanimljivu priču koju nam spominje naš gospodar Tebarek je Teala u svojoj uzvišenoj knjizi. Priča koja zaslužuje, a cijela Allahova Tebarek je Teala knjiga zaslužuje posebnu pažnju zaslužuje ova priča da se zastane kod nje i da se razmisli o njenim poukama. Kaže uzvišeni Allah Tebarek je Teala govoreći o svome poslaniku i vjerovjesniku Musa'u alaihi salam وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان kaže kada je Musa alejhi salam došao do te medijenske vode našao je na tom izboru brojne pastire i skupine ljudi koji su pojili svoju stoku. A našao je pored njih ili u neposrednoj blizini dvije djevojke koje su odbijale svoju stoku od tog bunara da ne piju. Pa je Musa alaihi salam, taj časni Allahov poslanik i rovjesnik, prišao tim ženama i upitao ih Kale ma kuma, kaže šta je vama dvijema, zbog čega odbijate tu stoku? Kale ta, rekle su, la nesqi hatta yustira ar-riya rekla su mi nećemo kaže da pojimo našu stoku dok pastire ne napoje wa abuna shaykhun kebir. a naš otac je star čovjek dobro Musa alejhiselam njih pita zbog šta tu čine zbog čega ne poje one stoku Musa alejhiselam nije pitao ništa njihovom ocu Šta vi činite? Kaže, mi nećemo da činimo i nećemo da pojimo sa muškarcima zajedno. Nećemo da se miješamo sa muškarcima. I da se gužvamo sa muškarcima pojeći stoku. A naš otac je star čovjek. To jeste da je naš otac mladić, ne bi mi bile ovdje. Taman šta bilo da se desilo, ne bismo se mi nalazili na ovom mjestu. Ali naš otac star čovjek u poznim godinama i ne može hodati pa smo mi prisiljene da bi živjeli. Jer stoka je u to vrijeme bio mlijeko, meso, koža, sve je to bilo, jeli, to je bio metak od koga je čovjek živio. A kaže naš otac je, naš otac je star čovjek. Kaže Allah tebarak je ta'ala dalje, فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت i leje min hajlin fakir. Kaže, potom je on njima napojio njihovu stoku. Musa, ale islam, napojio njima dvijema tu stoku. Potom se je, kaže, okrenuo pod jedno drvo i kazao, gospodaru moj, inni lima enzelte i leje min hajlin fakir. Gospodar moj, kaže, šta god da mi spustiš od dobra, kaže, ja sam tome potreban. Potreban sam, pa makar i pola temre. Stomak se slijepio za leđa od gladi, ništa nema, a najbolje biće koje hoda po zemlji ali ništa nema. Bosonog je došao iz Egipta, pobjegao od faraona i njegovih vojski i došao u Medjen. Kada je ubio onoga čovjeka, kada su se raspredali ona dvojica, jedan iz njegovog, od njegovog naroda, drugi nije, pa je došao Musa, ale i sram, fe okezehu Musa fe kaba kaže Allah Đerašanu. Pa ga je Musa, ale i sram, gurnuo malo ovako rukom i odmah ga ubio. Tako je Musa, ale i sram, bio jak. Dok ga je dotaknuo svojom rukom, I odmah duša izišla. Pa su ga tjerali da ga ubiju, da mu se osvete. U stvari došao je onaj čovjek pa obavijestio Musa a.s. pa je Musa a.s. pobjegao. Došao je iz Egipta bosanom. I nakon što je napojio stoku ovim curama ili djevojkama, okrenuo se pod jedno drvo i tako kazao da je potreban bilo kakve pomoći od Allaha te baraka. To je čula jedna od tih djevojaka, kako navode mu Fesiri, pa je ošla svome ocu i kazala mu. Kaže se da je to bio Šuajb ale Islam, otac tih djevojaka da je bio Šuajb ale Islam. Neki kažu da je bio, da su bili neki rođaci i familija, porodica Šuajb ale Islam. Nema ni za jedno, ni za drugo, ni za treće pouzdanih argumenata. Ostaje pitanje ovdje pretpostavke. Jer nema ništa što ukazuje da je to sigurno bio Šuajb ale Islam, jeli, koji je bio poslan stanovnicima Medijena. Nakon toga kaže Allah tabarake wa ta'ala وجاءته إحداهما تمشي على استحياء I došla je jedna od tih cura hodajući stidno, stidljivo. Kalet inne ebi jed'uke li jeđzijeke eđre ma se kajte lena. Kaže, naš otac te zove, kaže, da te nagradi za to što si nama napojio naš stoku. Naš otac te zove da te nagradi što si nam napojio stoku. ođaet ihtahuma temši ala stihja. I dođe jedna od njih idući stidljivo. Idući stidljivo. Kaže Omer radijallahu anhu u predaji koji je zabližio Sa'id ibn Mansur u svome sunanu sa ispravnim lance pronosilaca. Došla je, kaže Musa'u, ali i sam stidljivo, to jeste, kaže, pokrenog lica. Pokrila je svoje lice i došla je, kaže, Allahovom poslaniku, vjerovjesniku Musa'u, ali islam. i kazala mu, naš babo te zove da te nagradi zato što si nam napojio našu stoku. Pa je Musa a.s. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين pa kada je došao kod Šuajba ako je bio Šuajb alejhiselam pa mu ispričao šta se desilo rekao je kaže ne boj se spasio si se nasilničkog naroda ti si pobjegao više oni te ništa ne mogu nisi ti u njihovoj zemlji sad se jedna od tih djevojaka obraća svome ocu pa kaže ja ebeti steđir inne hojne meni steđer tel kawijul emin kaže o oče naš kaže iznajmi ga iznajmi ga nama najbolji je koga možeš iznajmiti čovjek el kawijul emin jak i pouzdan sad se jedna od tih djevojaka obraća svome ocu pa kaže ja ebeti steđir inne hojne meni steđer tel kawijul emin Kaže, o oče naš, kaže, iznajmi ga. Iznajmi ga nama. Najbolji je koga možeš iznajmiti čovjek, el kawiju emin. Jak i pouzdan. Jak i pouzdan. Kako je ona znala da je on jak i pouzdan? Kaže Ibn Abbas i kaže to Omar radijallahu anhu u predaji koji bliži Ibn Abi Šejbe sa ispravnim lance prenosilaca da su oni pastiri kada su napojili svoju stoku stavili su jedan veliki kamen na taj buna odakle se vadila voda Kaže da ga deset ljudi je morao taj kamen dizati na taj bunar. Pa je došao Musa a.s. i sam smaknuo taj kamen. I dohvatio njima sa kopom vode, napojio njih u stoku i ponovo vratio kamen na njegovo mjesto. To je, kaže El Kaui, to je jak. Ona je tu zaključila da je on jak. A kako je zaključila da je Emin, da je pouzdan, kaže Ibn Abbas kada mu je došla, da ga zove njezin babo da ga nagradi, on je rekao, kaže, idi, kaže, ispred mene, oprosti, ja ću, kaže, ići ispred tebe, a ti idi za mene. I kada ja dođem na raskrsnicu gdje treba ići lijevo i desno, ti baci kamenčići na tu stranu, pa ću ja ići. To je emanet. Emanet. U predaj Ibnu Abasa kaže, nemoj da ideš ispred mene. Kaže, ja mrzim da zaduva vjetar, kaže, pa da tvoja odjeća oslikava tvoje tijelo, a da ja u to moram gledati pa je naredio njoj da ide iza njega i da baca kamenčiće. U jednoj se predaj da kaže da je govorila mu idi desno, lijevo i tako dalje. U svakom slučaju on je išao, on je išao ispred, ispred nje. I to je to, i to je to znači povjerenje i taj emanet koji imao Musa u ovom slučaju. Pa je nakon toga, kaže ovaj čovjek kod koga je došao, Šuaib alaih inni uridu en unkehake ihdebne teje hatejnih. Ada en teđureni temanije hijđeđ. Ja hoću, kaže, da te oženim sa jednom od ove dvije svoje čjerke, s tim da me služiš osam godina. Pa ga je oženio sa jednom od ovih svojih čjerke. Kažu nekim u Fesiri da je to bila, da je to bila mlađa, mlađa čjerka. Vidimo ovdje, kada je čovjek iskren sa Allahom Tebarak Evoteana, kako uzvišen je Allah Žešanu olakšava njegov put. Pa dođe i do mjesta gdje će boraviti i dođe i do imetka i dođe do lijepe žene, stidljive žene na halal način. To mu Allah olakša put. Kada je čovjek iskren sa svojim gospodarom, kada nešto radi u ime Allaha. Nije iskrenost da čovjek uzme kompjuter kajući po oglasima interneta i po curama koje se nude po internetu da bi se udavale i tako dalje. To nije iskrenost sa Allahom. To je iskrenost sa šeitanom. To je iskrenost sa šeitanom takav se pokorio šeitanu i čata i čopka i traži sebi šeitana da dovede u kuću, kao i ona. Kako se čovjek može oženiti, kakva je to žena i kakva je to djevojka koja sebe nudi na internetu i kaže da bi sudala i slično tome. To nije sigurno iskreno sa Allahom te barake u teala. Vidimo Musa ali Islam nije ni, ni nije tio brak i ženitbu, no međutim Allah te barake u teala mu je to olakšao. Draga moja braćo i cijenjene sestre, Naše prve generacije žene su zastirale svoja tijela i od mrtvih. Ne samo od živih. Danas mnoge muslimanke od živih ne zastiru svoja tijela. A naš selef i naše prve generacije majke naše su zastirale svoja tijela od mrtvih. I islamski učenjaci kada govore da li je dozvoljeno da se ukopa muško i žensko u isti kabur, kažu jeste dozvoljeno u prijekoj nuždi. U prijekoj nuždi kada nema drugog izlaza može se ukopati muško i žensko u jedan kabur. No međutim, kaže, mora između njih biti, mora kabur biti širok i pregrada zemlje, svoj nekakve zemlje, svojevi i tako dalje, znači mora biti između njih kineski zid, pa ti onda možeš ukopati muško s jedne strane, žensko s druge. Samo tako, mrtve. A šta je onda sa živima? Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u predaji koju je zabilježio Imam Ahmed i Hakim i Ibn Halal u svome sunanu. Kaže Aisha, kuntu edhulu bejti wadijate thijabi, kultu inne fihi ebi wa zeuđi, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Aisha, ja sam, kaže, ulazila u svoju kuću nakon smrti poslanika sa sami Ebu Bekra, kaže, ulazila sam bez odjeće. To jeste nisam imala prave širijetske odjeće, nego odjeću onu svakodnevnu u kojoj se žena nalazi u svojoj kući. Kaže, kazala bi, u toj kući je, kaže, moj otac Ebu Bekr i tu je poslanik, sallallahu sallam, moj muž. Nema smetje da ja uđem ovakva. Kaže dalje, فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمَا فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ بَيْتِي إِلَّا وَأَنَا مَشْتُودَةً عَلَيَّ ثِيَابِ حَيَاءٍ مِنْ عُمَرُ A kaže, kada se Omer ukopao sa njima dvojicom, tako mi Allaha, kaže, nikada više nisam ušla, kaže, u tu sobu, osim, kaže, u potpunoj propisanoj noši. Kaže, iz stida prema Omeru. Iz stida prema Omeru. Omer je pod zemljom, Omer ne vidi, gotovo je više. Ne zna Omer što se dešava na površini zemaljskoj. Niti Muhammed sa osanem poslanik, nije on. Ali gotovo, to je stid. To je stid od mrtve osobe. Šta je onda šta je onda sa živom, sa živom osobom. Prije nego što počnemo sa spominjanjem šurutul hijab, uvjeta islamske širijetske nošnje, volio bih da kažem i da nešto progovorimo o jednoj jako bitnoj stvari, a to je ljubomora. Ovo što vidimo od žena Selepa, kako su se ponašale, ovo je bio, braćo, plod ljubomore njihovih muževa prema njima tu ljubomoru naslijedili od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Danas u naše vrijeme muškarci nemaju ljubomore. Muškarci nemaju ljubomore, a žene nemaju stida. I kakav je rezultat? Kako vidimo? Kako vidimo danas po našim društvima? Čovjek izgubio ljubomoru, ne zanima ga njegova žena. Izišla sa nekim, pričala sa nekim, razgovarala, čula se telefonom, ne zanima ga. Šta god da činila? A žena s druge strane nema stida. Izlazi i ona možda neotkrivena i razgoličena. I ako je pokrivena, možda nema stida. Možda priča povišenim tonom. Priča kada treba i kada ne treba, znači bez stida. Jer žena da priča kada treba i kada ne treba, to se smatra žena koja nema stida. Jer žena priča po potrebi. Kada ima potrebu, progovori. Mi ne kažemo da je glas žene avret. Ne, nije. Ali nije ni glas žene da priča kada treba i kada ne treba. Pa možemo danas vidjeti ženu da kaže može kazati svome mužu vjernica, klanja pet dnevni namaza i hijab ima, pa kaže svome mužu, na primjer, u skupini ljudi u društvu i tako dalje, kaže, e pa vidjet ćemo. Ili slično tome. Ta žena nema stida. Ona je stid svoj izgubila. Takva žena ne može svome mužu kazati vidjet ćemo i slične stvari kada su na samu. A kako mu to može kazati u skupini, u skupini ljudi? Žena je duža da se pokorava svome mužu. Čuj, e pa vidjet ćemo. Odakle je tebi pravo da ti kažeš vidjet ćemo? Ti si duža da se pokoriš svome mužu. Došlo do pitanja, muž svoj odlučio tako i tako, od tvoga stida i od tvoga ophođenja lijepog prema mužu jeste da se pokoriš. Nemaš pravo da se raspravljaš nikako sa svojim mužem. A naročito nemaš pravo da se, da se znači, ovaj, da ga prisiljavaš ti na nešto. Jer je on skrbnik i on je, on je gazda, znači, u kući. To je znači pomanjkavost kada pomanjka stida, onda se žene tako obhode. Prema svojim muževima, prema svojoj djeci, a onda se obhodi tako i prema, i prema cijelom, i prema cijelom društvu. Bileže Buharija i Muslim, da im se Allah smiluje oba dvojice od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame jednoga dana nakon sabah namaza rekao kaže da li je neko od vas danas vidio ili usnio kakav san da ga protumačimo I tako je poslanik sa osrem imao običaj da radi sa ashabima. Okrenuo bi se nakon namaza, najčešće nakon sabaha, odma, dok je još uvijek priško, dok čovjek nije zaboravio, i svježe pa kaže, je li neko usnio kakav san. Pa niko nije toga dana ništa sanjao, kaže poslanik, ja sam, kaže, večera san, sanjao jedan san. Kaže, sanjao sam da sam ušao u džennet i vidio sam, kaže, jedan predivan i prelijep dvorac. Pa sam upitao, meleke, kaže, čiji je ovo dvorac? Kazali su to je dvorac jednog a, momka ili jednog mladića od Kurejšija. U drugoj predaji od Omara, radi Allahanu. Kaže, pa sam htio da uđem u taj dvorac. Teo, međutim, sjetio sam se tvoje ljubomore o Omare. Tvoje ljubomore? Te volejtu mudbira. Kaže, pa sam krenuo se i pobjegao, kaže odatle. Sjetiš se tvoje ljubomore? Pa je Omar radi Allahanu zaplakao i kaže, bijebi ente o ummi ja Rasulallah, eminke je gar, sa svojim otcom i sa svojom majkom ja te iskupljujem o Allahu poslaniče, zar od tebe da imam ljubomora? Zar na tebe da budem ljubomoran? Kaže Hafiz ibn al-Hajar u komentaru ovoga hadisa u Buharinom sahihu وفيه إشارة واضحة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة الغيرة kaže u ovome hadisu je kaže jasan dokaz da je poslanik sa osnovem nastojao da pouči svoje ashabe ljubomore i da budu ljubomori. Jer poslanik potencira i ističe Omerovu, tu Omerovu vrlinu, a to je ljubomora. Poučavao je ljubomore. I pilježe Buharija i Muslim od sada Ibnu Ubade da jedne prilike je sjedio sa skupinama ashaba pred poslanikom sa osnovem. Pa je poslanik rekao kada čovjek kaže nađe svoju ženu sa drugim čovjekom da čini nemoral, mora pozvati svjedoke. Kaže u Sad ibn Ubade, Allahov poslaniće, zar da ih vidim zajedno i da idem tražiti gdje su svjedoci, a oni čine to i to, kaže poslanik, da. Kaže, tako mi Allaha, ja bih njih jedno i drugo na sablju nataknuo. I jedno i drugo. Pa se poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, osmijehnuo i kaže, jel se čudite ljubomori sada, Kaže, tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od sada. A Allah je ljubomorniji od mene. Vidite kako poslanik sa osrem poučava sahabe da je da je ashab ljubomoran. A poslanik još ljubomorniji. Allah te bar htala još ljubomorniji. I što je god čovjek više ljubomorniji, to mu je bolje. Jer je nepostojanje ljubomore pogrbno svojstvo. U današnjoj zapadnjačkoj nekulturi oni se hvale time što je neko što nije ljubomoran. Oni ljubomoru smatraju da je to pogrbno svojstvo. Pogodno je da čovjek bude ljubovan prema svojoj ženi. Vidimo kako je poslanik za osnovne poučavao. I kaže jedan od ljudi koji je bio prisutan u tom mežlisu, kaže, u Allahu poslaniću, kaže, tako nam Allaha, kaže, on je negdje ubovodio od nas sviju, kaže. Nikada, kaže, nije oženio žene, a potom je pustio, kaže, pa da je neko imao hrabrosti da je oženi nakon toga. Gotovo, dok je bila ova žena i on je pustio, ostaje udovica do kraja života. Nema više niko hrabrosti da je oženi, jer je bila njegova žena. To je ljubomora. Ona više nije njegova žena, njoj je halal da se uda i dozvoljeno. Ali nisu ljudi smjeli jer su znali koliko je on ljubomoran čovjek. E to je ta ljubomora koja mora biti kod vjernika. Ne može biti da čovjek dozvoli svojoj ženi da ona ide svugdje i da hoda i da šeta i da leta taman bila šerijatski obučena a da on sjedi u svojoj kući da odmara i da čita novine, da se obrazuje. Neka se žena obrazuje u svojoj kući a ti iziđi napolje pa svoje poslove koje imaš. E tako šerijat naređuje. I bileže Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao inna Allahe je gar wal mu'minu je gar kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allah Đelešanu je ljubomoran Allah je ljubomoran a i vjernik je ljubomoran u agiratu Allahi maharimu a Allahova ljubomora jeste da čovjek prelazi preko njegovih, preko njegovih granica koje on, koje on uspostavio. Dakle, ovdje, braćo, moramo kazati, ne smije čovjek sebi dozvoliti da pokupi i da prisvoji tu nekulturu ovoga zaostalog zapada, pa da nema ljubomore prema svojoj ženi. Oni su takvi postali zbog toga što jedu meso životinje koja nema ljubomore. Svinja je jedina životinja koja nije ljubomorna svog para. Nije ljubomora, ama baš ni malo nema ljubomore. Pa su oni jedući to meso postali kao i te životinje. Dok pod muslimana, muslimani jedu devino meso. I to je bilo poznato vrijeme poslanika, najviše se jela devino meso, a deva je najljubomornija životinja. Najljubomornija životinja. Nema ljubomornije i nema stidljivije životinje od deve, nigdje. E to je Allah te barek kala tako htio da, znači životinje koje žive sa muslimanima, i koji je Allah Žešanu dozvolio muslimanima da jedu, da su, jeli, da imaju stid, da imaju ljubomoru, znači prema svome drugu bračnom, ako se može tako kazati. Znači, braćo, razgoličavanje je nastalo posljedicom gubljenja stida kod žena i ljubomore kod muškaraca. Da bi žena izišla na ulicu gdje je mogu vidjeti ljudi koji joj nisu mahremi, mora ispunjavati jednu skupinu, odnosno njena odjeća mora ispunjavati jednu skupinu uvjeta i uslova da bi se smatrala šerijatski validnom. Prvi od tih uvjeta, znači sada počinjemo sa spominjanjem uvjeta, njih ima šest, i ogovorit ćemo o svakom pona osob ukratko. Znači prvi uvjet da ta odjeća mora pokrivati cijelo ženinu tijelo. Kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا I reci vjernicama o Allahu poslaniće sallallahu alaihi wa sallam neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja i neka ne pokazuju od svojih ukrasa osim ono što se ispoljilo od svojih ukrasa. Ukrase da svoje ne pokazuju. Pa ovaj ajet aludira da ženi nije dozvoljeno da otkrije ništa od svoga tijela. Jer su to njeni ukrasi. A žena neće svoje ukrase pokazivati ljudima koji joj nisu mahreni. Bileži Ebu Dawud imam Tirmizi i ovu je predaj ocjenio vjerodostojnom. Od umu Seleme i Mejmune da je Allah zadovoljan sa njima djema i drugim ženama Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame da je Ibn Ummi Mektum onaj slijepac koji je bio mu jedin u vrijeme poslanika sa osrem došao kod Allahovog poslanika a kod njega su bile jeli Umu Seleme i Mejmuna pa je kazao njima dvijema iziđite na polje isklonite se pa su kazali ovo Allahov poslanik zar on nije slijep čovjek zar on nije slijep čovjek zbog čega da se smakne ovo slijep čovjek ne vidi nas kaže a jeste li to vas dvije slijepe jeste li to vas dvije slijepe Morate se znači skloniti jer vi ste pokazali nešto od svojih ukrasa, a čak ni pred slijepim čovjekom to ne smijete pokazati. Pa kako onda pred čovjekom koji, koji vidi? A kako pred čovjekom koji je pokvaren i koji ima pokvarene, koji ima pokvarene oči? I zato kaže poslanik sa osanom u predaji koji bliže imam Tirmizi, Ibn Huzeyme, Ibn Hibban, Tabarani i drugi, a vjerodostojno ne smata imam Tirmizi, Ibn Hibban, Ibn Huzeyme i Šeha Albani Kaže da je poslanik sa osanem rekao, el mar'atu aure. Žena je avret. Žena je, sva žena je avret. A avret je ono, u šarijetu je avret ono što se mora, što se mora pokriti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže Allah se spinovao ženama muhađira, muhađirkama, kaže kada je objavio Allah te barake wa ta'ala وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ i neka sa svojim, svojom odjećom pokriju grudi svoje, kaže, umotavale su se, kaže, muhađirke, kaže, kao da su na njihovim, kaže, glavama veliki gavranovi od odjeće koju su umotale. Toliko su umotavale svoje glave. Da se ne bi slučajno nešto vidjelo, vidjelo od a, njenog, njenog tijela. Kada pogledamo ovakav način odjevanja, zar čovjek ne bi bio da iziđe i vidi žene sve umotane? ne vidi ništa od njih. Zar ne bi čovjek tada smatrao da je njegova žena najljepša? Sigurno da bi. No međutim, kada čovjek iziđe na ulicu pa vidi otkrivenu, utegnutu, na televizoru slično, u novinama još gore, pa to onda poredi sa svojom ženom. Nikada neće njegova žena biti kao ona koju je vidio na ulici jer ono mu je šeitan uljepšao, ona se utegla, a možda njegova žena kod kuće ne pazi, pa kada god muž se vrati, ima bauštel u kući, nikada ona nije dotirana i sređena za svoga muža, naravno da će šeitan njemu uljepšati ovu ženu, jer je vidio na ulici otkrivenu. I onda mu otvori vrata koja nikad više ne može zatvoriti. E pa što tvoje nije ovakva, što nije ovakva, što nije ovakva, i onda ovaj čovjek, jer idealnost je vraćao u džennetu. Idealnosti nema na dunjalu. Koliko god žena da bila lijepa ili ovakva ili onakva, ima uvijek koja će doći koja je ljepša od nje i koja znači ima neka ljepša svojstva. A to onda šeitan uljepša čovjeku pa on trči i znači nikada ne može ne može stići ono što mu šeitan, što mu šeitan uljepšava. Ovdje također možemo dokazivati o asalićima Allaha te barake tala kada je rekao Ja, ejuhan nebi, kulli azwajike wa banatike wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin o poslanice o vjerovjesniče reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika neka svoju odjeću niza se spuste svoju odjeću neka niza se spuste neka znači tom odjećom znači svoja tijela prikriju pa tako nije dozvoljeno čovjeku odnosno nije dozvoljeno ženi da iziđe na ulicu i da pokaže bilo šta od svoga tijela. Ništa ne može pokazati svoga tijela. Allahu dragi, osim lica i šaka, kod jednog dijela islamskih učenjaka. Jedan dio islamskih učenjaka, većinski dio islamskih učenjaka, smatra da je ženi dozvoljeno da otkrije svoje lice i svoje ruke. No međutim, i kod njih ima razilaženja u tome kada je žena lijepa, kada je pokvarena sredina i slično tome, ima različiti mišljenja i različiti stavova. Ja nemam nije to ovdje da govorim o propisu pokrivanja lica, jer je to pitanje samo za sebe koje bi izazvalo možda više od samih predavanja koje ćemo držati vezani za hijab, jer je to pitanje oko koga postoje brojna razilaženja među islamskim, među islamskim učenjacima. No međutim, oni se svi slažu, oni se svi slažu da je bolje i preče i vrijednije i da to bila praksa Selefa i njihovih žena da su pokrivale, da su pokrivale svoja svoja lica. Ovdje je samo bitno naglasiti mnoge žene kada se pokrivaju, kada otkriju svoje lice, smatraju da je lice nešto više nego što jeste lice u stvari u šarijetu. Lice u šerijatu od početka čela, odnosno od početka kose, pa nadole, do vrha brade i od uha od početka s druge strane uha do uha to je lice do početka brade ovo dole nije lice žena koja otkrije ovo dole najgriješna ona je otkrila svoj dio tijela koji je izavljen do tije. znači marama mora doći ili pokrivač glave mora doći na samu bradu to je lice u šarijetu i u jeziku lice u šarijetu i u jeziku i to se mora i tako se žena treba znači pokrivati. Ne treba taj dole donji dio koji se nalazi ispod donje vilice, ne smije ga od taj dio mora biti mora biti pokriven. Što se tiče stopala žene, većinski dio uleme, većinski dio uleme kažu da se stopala avreti i da stopala nije dozvoljeno otkriti. Da stopala nije dozvoljeno otkriti. Neka ulema kaže da su stopala kao i noga kao ruka i tako dalje. Da nije dozvoljeno da otkrije svoje svoje stopalo. Uzvišen je Allah te barake od ta'ala kaže وَلَا يَضْرِبْنَ بِيَرْجُلِهِنَّ لِيُونَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ Neka ne udaraju sa svojim nogama i sa svojim ukrasima na nogama da bi se pokazalo ono što one trebaju da prikriju od svojih zineta i svojih ukrasa. Ako ženi nije dozvoljeno da udara svojom nogom i da time pažnju privlači, onda je sigurno nije dozvoljeno ni da pokaže, ni da pokaže svoju nogu. Pogledajte samo hadis Umu Seleme, koga je zabilježio imam Tirmizi i ocjenio ga vjerodostojnim, imam Darim i Ahmed, Ebu Jala i drugi, kaže da je došla Umu Seleme poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, i kazala mu, o Allahov poslaniće, kaže, mi se, kaže, naše noge se često otkrivaju kada, kada koračamo. Pa je kazao poslanik sallallahu sa vasarom, spustite, kaže, spustite svoju odjeću, jedan pedalj. Jedan pedalj. Pa je kazala o Allahu poslanića, kada ulazimo u kuće i prelazimo preko pragova kućni, kaže, možda se nešto otkriti. Nisu one kazale, dosta je to, jer jedan peda je lahko poznaći, alhamdulillah, i okrenuo se i otišao. Nego traže ono što je bolje i vrednije. Danas muslimanke, kao i muslimani mnogi, samo olakšice, samo da je olakšica. Što više olakšica, samo da, da uzimamo, imaju li osnovi ili nemaju, nije bitno. Ovdje kaže, ona traži ono što je sigurnije, kaže, ali tada će se otkriti Allahu posljednje. Pa kaže, poslanik, pustite jedan pedan, jedan pedan neka se odjeća vuče iza vas i kaže, nemojte dodavati više na to. Onda bi se to smatralo da je to oholost. Jedan pedan da se vuče. Danas vidimo kako su to mnoge žene razumjele, pa dižu jedan pedal ili dižu, ili dižu jednu podlakticu odjeću svoju. One su to razumjele samo u pogrešnom smjeru. Mjesto da spuste svoju odjeću, one su digle svoju odjeću. Odjeća se mora, odjeća mora padati do zemlje. Odjeća mora padati do zemlje i mora pokrivati, znači mora pokrivati stopala, stopala žene. Što se tiče da žena izlazi na ulicu, našminkana, namazana, naspaltirana, to nije dozvoljeno po konsensusu islamskih učenjaka. Nema se pravo žena našminkati onako kako se uljepšava svoje muži izići na ulicu. Ništa. Ama apsolutno ništa ne smije staviti na svoje lice. Čak ni onaj labelo za lice, za, za usne koji se stavlja i koji se sija, nije dozvoljeno. Jer je on, on privlači. On kada se stavi, on, on se sija. I prelijeva se i time privlači, privlači pogled kao da je stavila ovaj, uh, nešto od, uh, od stvari kojima se žena uljepša svome mužu. Nije dozvoljeno znači ništa da stavlja, da stavlja na svoje lice. Znači, ovaj šart koji smo spomenuli ili ovaj uvjet, to bi bio prvi uvjet koji žena, žena mora znači da ispunjava u pogledu svoje odjeće da bi mogla izići na ulicu pred ljude koji joj nisu, koji joj nisu mahrem. Spomenuli smo da ovih uvjeta ima šest. O narednih pet uvjeta nastavit ćemo govoriti uz Allahu te barake o pomoć u našem narednom predavanju, jer su neki od njih opširniji, neki su kraći, a shodno potrebi spomenut ćemo znači a, nešto o svakom od ovih pet narednih uvjeta, inša Allahu, te barake o Molim uciženog Allaha Đelešanu da se okoristimo od onoga što smo čuli, da nam učini ovaj naš skup na vagi dobrih dijela, da nas učusti na istini, na haku, da nas učini od iskrenih sledbenika poslanika sa oselem, ljubomornih prema svojim porodicama i prema svojim ženama, da popravi stanja naših porodica i da nas uvede u džennetska prostranstva sa dobrim iskrenim šehidima, a divno se oni društvo, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabi ajma'i. ذهاك يطيب عيشك في الحسن تشري النعيم وتمتطي صهو السعادة ماذا عليك إذا غدوت بلا وطن ونعم تراد العيش في ظل الشباب ماذا ذهاك يطيب Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذه يهديك ربي فارجعي القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي والجنب مني بات يجفو مضجعي فالموت خير من حياة الخنع ولذا فشدي همتي وتشجعي ها أنت ترس في القيود بلا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وبنوك وعشبي ستتركهم لمن والزوج تسلمها فتنهش والدماء ها أنت ترسخ في القيود بلا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وبنوك واجد ستتركهم لمن والزوج تسلمها فتنهش الذئاب القيد يظهر دعوتي يوما فعيد وإذا قتلت ففي إلهي مصرعي والزوج والأبناء من كانوا معي في حفظ ربي لا تثيري مدمعي مدمعي وعلى البلاء تصبري لا تجزعي ما زادها ما زادها مددها مددها بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا